lasam un pārdomājam baznīcas sociālās mācības kompendiju, tādu grāmatu, kur tiek, kur ir apkopota baznīcas sociālā mācība un varbūt tās jo īpaši pievēršoties dažādiem konceptiem un, konceptiem un principiem, kā baznīca skatās uz uh, sociālās, uh, sociālajiem jautājumiem. Un, protams, uh, šobrīd mēs lasām tieši par darbu un ar darbu saistītām problemātikām, Šodien tieši eh, lasīsim par saiknes starp darbu un kapitālu. Domāju, tā ir arī interesanta tēma. Varbūt tās nosaucot vienkārši kapitālisms. Kā tad ir ar, ar šo eh, vārdu, kuru mēs tik bieži dzirdam un kas bieži vien, manuprāt, asociējas ar kaut ko ļoti negatīvu? Un kā tad baznīca skatās uz eh, šīm lietām un apskata šo eh, kapitāla jautājumu un saikni tieši ar cilvēku, ar cilvēka mm, ieguldījumu šajā kapitālā un cilvēku vietu kapitālā. Es pat tā varbūt tās to arī noformulētu, jo tik bieži vien uh, Eh, kapitāls ir kā tāds bubulis, kas ir pāri mums un visiem, un kuru mēs eh, šķiet nespējam īsti līdz galam kontrolēt, bet baznīca saka, ka nē, cilvēkam jābūt pirmajā vietā un nevis kapitālam, bet tagad eh, par visu secīgi un kārtīgi, ko tad baznīca māca un saka par kapitālu. Un kā, kā tāda pirmā atziņa, eh, ko baznīca uzsver eh, šajā gadījumā, ir, ir ļoti šķietami mm, vienkārši mēģinot definēt, eh, kas tad īsti ir šis kapitāls. Bet tad lasa no šī baznīca sociālās mācības kompendija. Subjektīvās un personiskās iezīmes dēļ darbs ir pārāks par jebkuru citu ražošanas faktoru – Šis princips jo īpaši attiecas uz kapitālu. Tātad darbs ir pārāks, <clears throat> pārāks par jebkuru citu ražošanas uh, faktoru. Um, un lasam tālāk un apskatam tālāk, kā tad baznīca definē uh, kapitālu, lai tad saprastu, kas ir gribas tā teikt, eh, baznīcas vai varbūt tās pat kristīgā kritika eh, kapitalistiskajai iekārtē. Un šeit varbūt tās uzreiz gribas teikt, nebaidamies, te nav par komunismu, bet te ir par pareizu eh, izpratni un cieņu, kas pienākas cilvēkam. Tātad šis termins kapitāls, protams, ietver dažādas nozīmes, un reizēm to apzī, ar to apzīmē uh, uzņēmuma materiālos ražošanas līdzekļus, finanšu resursus, ierīces, eh, biržas operācijas un tā tālāk. Eh, un, protams, tas nav visai atbilstoši runāt par cilvēku kapitālu, bet arī par cilvēku kapitālu tiek eh, runāts ar to apzīmējot cilvēku resursus. Tas ir pašus cilvēkus pēc viņu spējas strādāt, viņu zināšanām, jaunrada spējas, intuitīvi izjust darba uh, biedru vajadzības un sadarboties viens ar otru organizējot uh, šo darba uh, procesu un kārtības. Tas ir cilvēka resurs, arī kā kapitāla um, līdzeklis, ja tā varētu pat nodēvēt. Un, un šeit uzreiz saku, šis, šajā izpratnē Eh, mums ir draudz, ka mēs pazaudējam eh, cilvēku, un līdz ar to šī ir, protams, eh, kritiski jāizvērtē šāda kapitāla izpratne. Bet ir arī sociālais kapitāls, kurā tiek runāts un norādīts uz kolektīvu spēju sadarboties, kas izriet no ieguldījuma savstarpēju attiecību saikņu veidošanās. Tātad šis sociālais kapitāls, kā savstarpējo cilvēku, savstarpējā mieda, sadarbību, savstarpējo attiecību um, um, saistība um, kā sociālais kapitāls. Un šā, šī nozīmju daudzveidība sniedz vielu turpmākajai pārdomai, pārdomām par uh, vispār par šo saikni starp darbu un kapitālu un uh, kāda tad uh, kapitālam un darbam ir šī attiecība, bet arī savstarpējā vērtība vienam pret otru. Uh, Jā, <clears throat> tā ļoti eh, koncentrēti varbūt tās tiek definēti, eh, manuprāt, gana eh, precīzi arī tiek definēts aprakstot to, kā vismaz kādā konkrētajā vēsturiskajā brīdī šīs kapitāls izskatījās. Es domāju, ka mēs varam arī aizdomāties nedaudz tālāk un saprast, ka patiesībā, patiesībā jā, šeit ir Eh, moderno tehnoloģiju izaicinājumu, ar kuriem nu, mēs beidzot saskaramies, eh, un, un kas arī pilnīgi noteikti ievieš pilnīgi jaunas atkal izm izmaiņas eh, kapitālā un, un līdz ar to arī attiecībā ar darbu, globalizācijas izaicinājumu, bet par to arī šeit tiek runāts, un tādēļ lasam tālāk. Tad <clears throat> vēl viena būtiska atziņa, nu, atkārtojoties, ir, ka uh, darbs ir pārāks par kapitālu. Bet vienlaikus arī eh, darbs un kapitāls viens otru papildina. Darbs ir pārāks par kapitālu. Šis princips tieši attiecas uz ražošanas procesu. Darbs vienmēr ir tā pirmais cēlonis. Um, savukārt kapitāls, <clears throat> ražošanas līdzekļu kopums ir tikai instruments – Manuprāt, eh, šeit mēs jau redzam uzreiz eh, tās attiecības, eh, ko baznīca, kur baznīca ļoti skaidri nodefinē un, un kas, manuprāt, liek arī apzināties, ja atceramies iepriekšējo, iepriekšējās katehēs, kur tiek izceltas šī darba subjektīvā vērtība, kas ir cilvēka vieta darbā vai, eh, vai tas, kā cilvēks strādā un eh, kad tieši cilvēks ir tas, kas piešķir eh, šim darbam vērtību. Protams, kapitalistiskā struktūrā bieži vien, kā, kā jau arī minēju, cilvēks netiek pienācīgi novērtēts un, un atzīts. Tomēr šeit pilnīgi skaidri tiek pateikts, kad vispirmām kārtām darbs Eh, un arī gribas teikt, ja darbinieks ir eh, pāri kapitālam un kapitāls ir tikai kā instruments, jeb līdzeklis eh, vai līdzekļu kopums, lai varētu veikt un panākt arī šo ražošanas ehm, ražošanu, panākt tos mērķus, ko līdz ar, ar šo darbu un kapitālu tad mēģina īstenot. Tātad darbam un kapitālam uh, ir vienam otru jāpapildina. Um, nevis jānostājas vienam pret otru, bet gluži otrādi uh, vienam otru ir jāpapildina un līdz ar to ļaujot tad arī uh, panākt to vajadzīgo attīstību, progresu, starp citu vēl viens uh, vārds, kas, kas līdz ar kapitalistisko tādu uh, domāšanu ir arī ārkārtīgi būtisks uh, mūsu laiku sabiedrībās, uh, tad uh, to progresu, uh, vajadzīgo progresu, lai varētu virzīt uz priekšu un lai tas nebūtu tāds necilvēcīgs, bet eh, lai tiešām būtu vērsts uz eh, visas sabiedrības kopējā labuma mērķu īstenošanu nevis tikai uz kādu noteikti viena um, individu vai mazas uh, grupas interešu un, un uh, bagātības vairošanu, bet uh, tiešām, lai, lai nodrošinātu uh, visu vajadzīgo ikviena cilvēka, um, cilvēku cienīgai dzīvei un dzīves apstākļiem. Manuprāt, šeit baznīca jau iezīmē ļoti, ļoti labi šo skatījumu uz, uz, uz darbu un kapitāla attiecībām. Tā kā ir vērts aizdomāties, ir vērts tiešām aizdomāties. Iesim mazā muzikālā pauzīte un tad atgriezīsimies, lai turpinātu šo sarunu par darbu un kapitālu un iedziļinātos vēl nedaudz vairāk eh, šajā eh, problemātikā. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis un dienas katehēze, kurā turpinam sarunu par darba un kapitāla attiecībām. Man pat gribētos teikt par cilvēka vietu kapi, kapitalistiskajā sistēmā, struktūrā. Un kā dzirdējām, jā, mūsdienās, protams, mēs nevaram iztikt bez šīm divām reālajām vai, vai patiesībā bez šīs kapitalistiskās uh, sistēmas, jo tā izrādes ir gana efektīva, lai nodrošinātu ražošanas procesu un tā tālāk, bet vienlaikus pastāv draudi kad aiz šīs sistēmas, šajā sistēmā patiesībā pazūd eh, cilvēks, cilvēku vērtība un, un protams, cilvēks nesaņem atbilstošu um, atzinību šajā procesā, un šeit, es domāju, atzinību tādā arī uh, uh, vispār cilvēciskā izpratnē, uh, kad uh, cilvēks kļūst tikai par tādu instrumentu skrūvīti vai uh, kaut ko, kas uh, nu, patiesībā mm, nav, nav eh, nekādā ziņā vērtīgāks par, par eh, jebkuru citu instrumentu vai eh, lietu procesu tajā mehānismā, bet baznīca saka, tā nav. Tā nav cilvēks, ir primārais ikvienā <laughs> sistēmā un struktūrā, un arī darbs ir pārāks par kapitālu, bet vienlaikus eh, kapitālam un darbam, un tā skaitā līdz ar to arī cilvēkam, tomēr ir savstarpēji miedarbība, kas ir jaņem e, eh, vērā, e, uzsverot cilvēku e, kā būtisko e, šajā gadījumā. Tātad, <clears throat> bet vienlaiks ir jāveido arī e, šīs savstarpēji papildinošās attiecības e, starp darbu un kapitālu. E, Nu, kā šeit baznīca sociālajā mācībā tiek eh, teiks, jāsaužas kopā darbam ar kapitālu un jāveido tāda ekonomiskā sistēma, kurā būtu pārvarēts darba un kapitāla pretnostatījums. Eh, šādā veidā varbūt tās arī eh, aicinot domāt par šīm lietām. Lielākā Tātad laikā, kad mazāk sarežģītā ekonomiskajā sistēmā kapitāls un algots darbs diezgan precīzi apzīmēja ne tikai divus ražošanas faktorus, bet arī, un jo īpaši divas konkrētas sabiedrības šķiras, baznīca apgalvoja, ka tā, tie paši par sevi ir likumīgi, jo kapitāls nevar pastāvēt bez darba, ne arī darbs bez kapitāla, protams, vai ne? Un tas arī ir eh, eh, jāapzinas. Šī pretestība ir spēkā arī mūsdienās, eh, jo ir galīgi nepareizi vai nu tikai kapitālam vai tikai darbam piedēvēt to, kas sniegts abu līdzdalībai un sadarbībai. Nu, un tad līdz ar to ir netaisnīgi, protams, eh, izcelt vienu, noignorējot otru vai noliedzot, eh, eh, liedzot šo ieguldījumu un, un cieņu, kas, kas, protams, izriet no katra konkrētās funkcijas šajā, šajā nu, es to saucu par sistēmu, tas arī nav labs vārds, droši vien jāsaka, kā ir, bet, nu, tomēr. Vai ne? <clears throat> kad mm, še, tad notiek šī savstarpējā uh, miedarbība, apmaiņa, kurā tad uh, tiek uh, pildīts uh, konkrēts funkcijas, bet cieņu saglabājot, uh, saglabājot protams, um, um, to cieņu, kas pienākas. Um, man, man tā nāk prātā uzreiz arī nedaudz tāda atziņa par mūsu modernām tehnoloģijām un to, ko tad uh, šie roboti, kompjūteri un tagad mūsdienu mākslīgais intelekts varēs paveikt šajā kapitalistiskajā sistēmā darba attiecībās ar kapitālu, tāda viena sajūta bieži vien izslēdzot pat cilvēku ārā un, un um, uzskatot cilvēku kā tādu neusticamu uh, instrumentu kapitāla mērķu īstenošanu. Jā, nu, tās, manuprāt, ir tādas bažas un bailes, uh, ar ko mums šobrīd ir jāsaskaras, bet uh, uz ko ir jānorāda un kas, protams, ir arī jārisina. Ņemot vērā saiknis starp kapitālu un darbu, jo īpaši saistībā ar milzīgajiem pārveidojumiem mūsdienās, un šeit laikam ir tā doma, man, mana doma par to uh, mākslīgo intelektu, jāatceras ka galvenais resurs un izšķirošais faktors, kas ir cilvēka rīcībā, ir pats cilvēks. Tas ir tas, ko, ko jau es minēju, kad eh, baznīca cilvēku stāda kā mm, eh, galveno, primāro, kā, kā visas šīs mūsu sistēmas, mūsu um, darba mērķu, darba pūļu, Eh, kapitalistisko pūļu centrā pats cilvēks, kurš tad arī padara iespējamu to, ka vispār tāda sistēma var eh, strādāt, bet kurai vajadzīgi ir kaut kādi atskaites um, mehānismi, kas var tad arī palīdzēt tomēr saglabāt šīs pareizās attiecības darbā un eh, cilvēka un kapitāla savstarpējās attiecības. Nu tā, tā es to šobrīd tā interpretēju. Eh, un, un ka vispusīga cilvēka personas attīstība darbā nevis kavē, bet gluži otrādi, eh, darba procesu padara produktīvāku un pat efektīvāku. Tātad rūpes par cilvēku, par cilvēku kā mm, labklājība ar darba vidē var būt tas, kas tieši eh, nodrošina efektivitāti un produk produktivitāti darbā. Atkal tie divi <laughs> vārdi, kas mūsu uh, Eh, kultūrā, mūsu darba eh, eh, kapitalistiskajā kultūrā ir ārkārtīgi būtiski raksturojot mm, to, uz ko tad mēs <laughs> tiecamies. Arī mēs Latvijai pa brītiņam dzirdam efektivitāti, produktivitāti un ka tā mums te Latvijā pietrūkstot un kad vajag kaut kā uzlabot, un tad nu, visādi mēģinājumi uh, to labot un, un mm, veidot ir. Bet jā, pievēršot vērību tieši cilvēkam, mēs varam ar e, e, atbilstoši un cieņpilnā veidā e, runāt par produktivitātes un efektivitātes celšanu, um, nevis otrādi, pievēršoties šiem šiem diviem, gribas teikt, tādiem svešvārdiem, ar kuriem tad mēs operējam un, un, un cilvēks tā kā pazūd tajā visā. Lai gan, protams, tā ir tikai eh, no vienas puses, no otras puses, protams, ka tiek domāts arī par cilvēkiem. Bet eh, tātad, ehm, cilvēka kapitāla vērtība izpaužas strādnieku zināšanās mūsdienās un viņa gatavībā veidot attiecības jaunradē uzticīgā sevis pilnveidošanā, spējā apzināti piemēroties jauninājumiem, strādāt kopā un īstenot kopīgus mērķus. Tas jau ir tas eh, cilvēka kapitāla uh, Eh, vērtības aspekts, ko cilvēks eh, pienes un, un dāvā arī eh, šajā, nu, gribas teikt tā ražošanas procesā, nu, jā, jā, bet, bet kas, nu, atkal, varbūt tās es tāds ļoti pesimistisks esmu, bet kaut kādā brīdī šī cilvēka kapitāla, ja mēs to atļaujamies tā dēvēt vērtība mūsu laika procesos bieži vien uh, um, tiek apdraudēta, ja tā varētu to nosaukt. Um, bet jā, šīs ir tādas personiskās iezīmes, uh, kas piešķir šim darbam vērtību, kas piešķir cilvēka uh, resursam uh, vērtību un kas arī ļauj tad varbūt tās uh, veicināt šo jaunrādi attīstību, uh, virzību, progresu, nodrošināt šo uh, efektivitāti, nevis tikai aizstājot cilvēku ar eh, mehānismiem un robotiem un, un mākslīgo intelektu. Jā, tālūk, mūsdienu Mūsdienās darba subjektīvijas aspekts gust aizvien lielāku pārsvaru par objektīvu, un šeit subjektīvais objektīvais, atceramies, ir subjektīvais ir cilvēks un cilvēka darbs, kas tiek ieguldīts, bet objektīvais ir visi materiālie līdzekļi, e, resursi, e, ar ko tiek operēts, lai, lai e, veiktu noteiktu darbu vai ražotu kaut ko. Nu, būtiski, vai ne? Un uzsvērt e, to, ka šī cilvēka darba e, zināšanas, ieguldījums, e, prasmes, radošums, visi tie termini, ar, par kuriem mēs dzirdam arī diskusijās par mūsu izglītības sistēmu, ir, ir tie, kas mūsu laiku um, sabiedrībā, un tā skaitā arī kapitāla uh, attīstībai tik ārkārtīgi augsti vērtēti un, un vajadzīgi. Un baznīca arī to atzīst un, un izceļ, kad pienākas arī atbilstoši novērtēt šajā ziņā, arī atbilstoši novērtēt to darbu, kas tiek ieguldīts. Bet ir, protams, baznīca kā vienmēr arī nedaudz uh, tādu brīdinājumu, vērš uzmanību uz kaut kādiem trūkumiem un nepilnībām, kas var apdraudēt šo, šo kārtību, ja tā var teikt, vai šo, šīs attiecības, šīs hierarhiju, šo hierarhiju un, protams, līdz ar to eh, šo cieņu un, un godu, kas ikvienam arī pienākas. Tātad starp darba un kapitāla vēr, vērojamas, vērojams konflikts, uh, Eh, un, un kas ar to ir domāts. Eh, visbiežāk eh, šis konflikts tiek izraisīts, kad strādnieki savu, spē, savu spēkus nodod uzņēmuma rīcībā, bet uzņēmēji, kuru pamatprincips ir gūt maksimālu peļņu par strādnieku, strādnieku padara tikai par tādu mehānismu. Strādnieku, strādnieka paveikto darbu um, neapmaksā pienācīgi, neatdod eh, to, kas varbūt tās būtu, eh, ko šis strādnieks būtu pelnījis. Tātad neapmaksā, eh, nenodrošina atbilstošu samaksu algu strādniekam, bet savā ziņā tāda eksploatācija notiek. Nu, tā, tā ir tā viena no bažām, par ko es domāju daudz cilvēki, tīpaši, protams, mūsu sabiedrībā tai skaitā mazāk uh, nezinu, mazāk izglītot, mazāk, eh, jā, eh, vienkārši darbu darītāji vairāk ir tieši pakļaut šādam riskam nekā augstāk izglītot, laikam tas arī laikam nevienmēr eh, ir patiesība. Protams, ir arī kad jauni aspekti, kas arī jaņem vērā, proti, kad zinātnes un tehnoloģija attīstība un tirgus globalizācija, minēja jau iepriekš, kas pašas par sevi ir attīstības un progresa avots, taču var kaut kādā brīdī būt par eksploatācijas um, mehānismu un ierobežo, ierobežojumu um, lielākai produktivitātei līdz, um, un, un, protams, arī atkal pazaudējot šo, šīs attiecības, ja, pazaudējot cilvēku un, un cilvēka cieņu un cilvēka uh, vērtību eh, šajā nu, globalizācijas, mehanizācijas, industrializācijas vai mākslīgā intelekta eh, pasaulē. Atkal pievērst vērību, eh, nepasakot, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi slikts, ne, pat ļoti labs, jo rada milzīgas iespējas un atbrīvo cilvēkā laiku un vietu, kur var izpausties Eh, specifiski cilvēciskais eh, šajās darba vietās, bet vienlaikus, protams, eh, ir, ir arī jāpievērš vērība riskiem, kas pastāv šā, šādā situācijā. Un, protams, nevajadzētu kļūdīties uzskatot, ka pārvarā Pārvarēt darba atkarību no matērijas pats par sevi nozīmē veikt atsvešinātību darbā, uh, darba vietā un atsvenšinātību no darba. Ja? Tad, tad šīs uzskats, kad pārvarot kaut kādus materiālos ierobežojumus, mēs, mēs pārvaram arī šo atsvešinātību. Vēl viena lieta, par ko kapitalistiskajā uh, tādā domāšanā tie, runājam, vai ne, iespējams, jo, jo īpaši fabriku darbinieki savu laiku bija tāds nu, labs piemērs tam, kā eh, pildot vienu konkrētu funkciju, neredzot kopīgu ainu, neredzot produkta eh, galu, ehm, eh, var, var tāda atsvešinātības sajūta rasties, protams, demotivējoša, ļoti degradējoša sajūta, un es domāju, tādas briesmas pastāv arī mūsu laiku eh, sistēmās, kur ļoti, ļoti šaura specializācijas, bet varbūt tās um, grūti eh, vienmēr saskatīt arī, um, ja tā varētu teikt, to kop, kopainu, un līdz ar to, protams, um, ehm, šīs sajūta var rasties par uh, Ehm, kad, nu, tāda eksploatējoša attieksme vai sajūta, ja to tā varētu nosaukt. Jā, protams, šeit tiek teiks, šeit runa nav tikai par daudzajām ārpus darba, slēptā darba, bērnu darba, slikti apmaksāta darba un strādnieku eksploatācijas formām, kuras joprojām, diemžēl, pastāv, jāvērš vērību uz to un jārisina cik vien iespējams šī problemātika, bet, eh, bet eh, arī eh, ir citi, citi eksploatāci, citas eksploatācijas formas, um, kam arī jāpievērš vērība, nu kā piemēram aiz pārstrādāšanās, kā karjerisms, kā um, galēju pielāgošanos darbam, uh, darba režīmam, darba ritmam, kas iedragā arī ģimenes attiecības, cilvēka sociālās attiecības, kas, kas ir tāds risks, kam varbūt tās pārlieku mazi pievērst vērību. Mūsdienās runā par izdekšanas, depresijas problemātikām, kas, ja darbs pilnīgi pārņem šo cilvēka dzīvi, var būt kā tāds veicinošs faktors šādā, šāda veida lietām. Tā kā līdz ar to jāvērš vērība uz to un, un jārisina, protams. Atkarībā no tā, vai pieaug cilvēka līdzdalība patiesi solidārā kopienā, vai arī pieaug viņa noslēgtība noslēgtība tādu attiecību vi vidē, kurai raksturīga pārspīlēta sāncensība un savstarpēja atsvešinātība. Ar vēl viens aspekts, uz ko baznīca norāda, runājot tieši par eh, kapitālismu, tad savā ziņā tāds kā jautājums, eh, kā, kā ir, vai šajā eh, vidē, kapitalistiskajā darba vidē apstākļos tiešām pieaug cilvēku savstarpējā solidaritāte šajā kopienā, veidojas kopiena vai gluži otrādi. Mēs eh, tā kā aizvien vairāk atsvešināmies un, un palielinās sāncensība, nu, es, es pievienot arī tāds individualisms eh, šajā gadījumā, ko mēs, manuprāt, eh, regulāri novērojam mūsu laika, kā mūsu laika tādu problemātiku. Bet viss nav tik slikti, protams, es tā eh, varbūt tās tādā veidā apskatot eh, šo, šo darba un kapitāla attiecības eh, varētu rasties tāda sajūta, ka viss ir slikti, varbūt tās nebūtu tā nav, bet tiešām uh, Nevis varbūt tā, tā nebūtu, tas nav, bet tikai tādā gadījumā, ja mēs arī mērtiecīgi šīs attiecības ar pareizi redzam un strādājam, risinam, domājam par to, lai viņas arī saglabātos. Kapitālisms un darbs kā savstarpēji papildinoši, bet vienmēr atceroties cilvēku un darbu kā būtiskāko šajās uh, attiecībās. Vēl viena muzikāla pauzīte, un tad atgriežamies, lai noslēgtu šo uh, dienas katehēzi vēl ar kādām atziņām. good to me. In my weakness, lost in sin. klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji, šeit es, priesteris Jānis, un dienas katehēzes noslēgumā vēl kādas atziņas par darba un kapitāla attiecībām. Un, manuprāt, ārkārtīgi arī būtiskas vai būtiska tāda, um, tādas atziņas, uh, kam baznīca savā sociālajā mācībā pievērš vērību un kam ir vērts um, mums ikvienam, protams, protams arī pievērst vērību. Tad šī saiknes starp darbu un kapitālu izpauž arī kā strādnieku līdzdalība, līdzdalības tiesības uz īpašumu, tā pārvaldīšanu un peļņu ja? būtisks aspekts. Tātad šajā darba un kapitāla attiecību uh, miedarbībā strādniekam, cilvēkam tātad ir tiesības uz īpašumu, pārvaldīšanu un peļņu. Jā, protams, kad uh, iespējams, ka ne visi un nevienmēr tik viegli uh, neatdod uh, iespēju uh, visiem gūt labumu no kapitāla uh, Um, ienākumiem, <laughs> bet, bet uz to baznīcu uzsver, ka tas varētu būt kā viens no līdzekļiem, kā arī cilvēkam ļaut uh, būt eh, līdzdalīgam ne tikai kā instrumentam, līdzeklim peļņas gūšanā, bet arī kā eh, līdzdalīgam eh, šī, šī, šī darba, šī kapitāla ienākumu līdzdalīgam, nu, nu, gribas teikt tā, baudītājiem. Jā, un tad tiek arī uzsvērts, kad pamatojoties uz savu darbu, cilvēks ir pilntiesīgs um, Eh, un šī, šī kapitāla līdzdalībnieks eh, un sevi uz, var uzskatīt par tās eh, līdzīpašnieku, kurā viņš cilvēks kopā ar citiem strādniekiem ņem līdzdalību tātad. Viens no ceļiem, kas ved uz šo mērķi, līdzdalību varētu būt pēc iespējas apvienot darba ar īpašumtiesībām un kapitālu un saistībā ar ekonomisko uh, ekonomiskiem, sociāliem un kultūr, kulturāliem mērķiem izveidot vairāk kas tādas starpstruktūras, kas, caur kurām tad uh, ik viens darbinieks, strādnieks arī varētu ņemt līdzdalību šajā mm, kapitāla uh, peļņā, ja to tā varētu nosaukt. Ne? Tātad basnīca pievērš uzmanību, ka viens no veidiem, kā var risināt uh, šo kapitalisma problemātiku eh, ir, protams, ļaujot arī strādniekam kļūt līdzdalīgam šī kapitāla um, visā procesā, ne tikai um, strādāšanā un, un, un ražošanas uh, Eh, eh, procesā, bet arī peļņas gūšanas procesā tai skaitā. Un izveidot tātad tādu, tādu struktūru, kas ļautu ikvienam, kas vēras mm, no darbiniekiem, arī būt līdzdalīgam šajā eh, procesā. Un atkal, protams, jānorāda, ka mūsdienās mm, tā problēma ir, kad ir šīs globālās mm, un bieži vien uh, offshore, tad kaut kur prom um, ne, mūsu pašu valstī uh, paslēpti, nevienam nezināmi īpašnieki, kas pārvalda šīs milzīgi globālās, pārnacionālās institūcijas un struktūras, un, un jā, cilvēks negūst mm, spēju, iespēju būt eh, līdzdalīgs šī kapitāla tādā uh, procesā kas, protams, eh, mm, eh, likumīgi tiek pieļauts, bet uz ko, manuprāt, jāvērš vērību un par ko bieži vien arī tiek runāts, vai nekad mm, šādā veidā, eh, šādā veidā, um, jā, tiek, tiek liekta iespēja cilvēkiem godīgi nopelnīt, būt līdzdalīgiem pārvaldīšanas procesā un uh, un, un jā, ehm, līdz ar to arī saņemt šo savu atbilstošo cieņu, man tā vismaz ehm, gribētos arī eh, domāt. Jā, tātad šī kopīgā savstarpējā eh, eh, sadarbība. Un, un šīm institūcijām, kā šeit tiek teikts, arī baznīca sociālā mācībā ir jābūt dzīvām kopienām, kurās pret visiem tās locekļiem izturas kā pret personām un to smūdini aktīvi iesaistīties šo struktūru arī dzīvē. Tad nevis tikai, kā mēs mēdzam teikt, ķeksīšu pēc, bet tiešām izveidot tad eh, tādu eh, struktūru, kas, eh, kas tiešām respektē ciena un arī atdod uh, vajadzīgo, tai skaitā peļņu uh, saviem strādniekiem, uh, uh, saviem uh, līdzdarb, līdzstrādniekiem un līdzīpašniekiem šajā gadījumā. Šī jaunā darba organizācija, kurā zināšanām ir lielāka nozīme nekā ražošanas līdzekļu īpašumtiesībām, konkrēti apliecina, ka darbs saistībā ar tās subjektīvo iezīmi ietver tiesības uz līdzdalību. Uh, Tātad, jā, šajā jaunajā kapes, kapitalistiskajā darba struktūrā, kur, protams, augsti tiek vērtēts šīs zināšanu ieguldījums, rad, radošums, spēja pielāgoties un tā tālāk, arī uzstāj uz to un uzsver to aspektu, kad uh, cilvēkam ir uh, līdzdalības tiesības ar šajā visā uh, procesā, kad viņš nevar palikt tikai kā tāds anonīms uh, mehānisms, bet uh, kad viņam pienāka šī atbilstošā cieņa un vēl jau vairāk tieši šajā sistēmā šī atbilstošā cieņa, kas, kas var arī novērst eh, šķiet tik daudzas eh, problemātikas sabiedrībā, kur kapitālisms bieži vien kļūst par tādu abstraktu, atsvešinātu, bezpersonisku un uh, un eksploatējošu uh, sistēmu. Tā kā, jā, kapitāla un darba attiecības, darbs pāri visam, pāri visam uh, cilvēks un cilvēka cieņa ar šajā struktūrā un meklējumi, uh, kā nodrošināt, lai šī sistēma, kas pati par sevi var būt laba, tomēr um, nezaudē šo, un man gribas teikt arī tādu cilvēcību. Un kā redzam, problēmas ir gana daudz, um, gan uh, tas, kad kapitāls aizplūst, tātad šie ražošanas resursi un līdzekļi bieži vien tiek pārcelti uz citām valstīm, Ķīnu vai Indiju vai vēl kaut kur citur um, un, un eksploatē um, lēto darba spēku, lai, um, veit, lai celtu šo kapitālu, bet neat, attiecīgi nenovērtējot cilvēku ieguldījumu, kas tāda nu, kritika šajā gadījumā ir, un es domāju, eh, mūsu eh, situācijā, mūsu um, dienās, kur Trumpa gadījumā, kur viņš mēģina iespējams pat savā ziņā cīnīties pret šādu uh, struktūru, lai gan pats no tās arī, cik saprotu, gūst, tomēr eh, parāda, ka jā, visa tā sabiedrības, arī globālās sabiedrības šūmēšanās liek, liek eh, pievērst vērību šiem aspektiem, un es domāju, baznīca sociālā mācība ar varbūt tās ne ļoti daudz, vismaz šajā uh, tekstā, ko lasām, uh, kompendijā, bet tomēr ļoti būtisks aspektus izceļ, eh, kas varētu palīdzēt izvērtēt, pārvērtēt eh, struktūru un sistēmu un, protams, rast vai meklēt, palīdzēt meklēt eh, risinājumus šajā gadījumā. Ar to mēs arī noslēdzam šodienas katehēzi uz tikšanos jau nākošajā. Izskanēja dienas katehēzi Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!